nde ɗo nokkure ko noon woni taa neene yen tori allah subhanahu wa taala yo arsu ko e nganndal nafo wallen arsi ka en gollitigol ko wonɗen e janngude ko hara ɗiɗo dawraaji ta neɗɗanke on haaku ɗum ɗo ta neɗɗanke on aamu si tawi woni on tino mari feere no tawri ɗum ɗo si neɗɗanke on no mari feere no darurana ɗum ɗo imo haani wattande yila imo haani daranaade imo haani sembinde ko waɗi noon nafoore nden aduna kañumma e laahara hino humi e ɗaɓɓugol ganndal ngal madama allah subhanahu wa taala himo farli en himo yaɓiri en himo haɗi en ɗen yamirooje ɗe faamorta sina ganndal ɗen haɗooje ɗe faamorta siwona ganndal idan wontihi no waɗɗi neɗɗanke on anndinagol laasiyama kon ko tawata neɗɗanke on waata wurde sina muɗum ɗo jeya e muɗum nde ɗo finnde o ɗo aqida o ɗo tawhid haray deftere fottinden ɗo nden inchallahu tabaraka wa ta'ala ko deftere himmunde ko ɗum woni عقيده عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى بيدو كرمكوبه ان ولا مقدم رقد دو تنكو يوري بيدو اتل دناتا بل دفتر هاي بيدو كرمكوبه وكرمكوبه انداب كرمكوبه كركني بكادو دين الله سبحانه وتعالى كونوا لي كان امام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الجمي haray ɓe ɗo no jeeyaɗe ko karamo ko ɓe yewti fi maɓɓe la siyama imamu dahabi rahimahullahu taala ɓe yewti fi ɓe ko ɓe wakkilani kaɗoɗin allah subhanahu wa taala ko ɓe yangani kaɗoɗin allah subhanahu wa taala ko ɓe ɓi tampere muɗum ɓe muñi no jeya e yewtuɓe fii aqida ɓe kañumma e gandal ɓe kañumma e needi ɓe imam ibnu qudama almaqdisi rahimahullahu taala jomiraɓe almugni ɓe maaki kamɓe imam ibnu qudama rahimahullahu taala wondema imam abdulgani laatino ko menen wondi ka paygel yaagal ka ɗaɓɓugol gandal kon noon imam abdulghani almaqdisi ko geɗal jo ko ɗum woni ne neniraɓe imam almaqdisi e ibnu qudama jomiraɓe mugniɓe wondema ɓe maaki kamɓe imam ibnu qudama jomiraɓe mugniɓe imam abdulghani almaqdisi ɓe laatino ko jomiraɓe gandal jomiraɓe neeɓi alaa e immorde e moƴƴere e tironiral sina kamɓe abdoulgani ɓe attotonolan e muɗum tinnare nde jomira mogni umma e yewti ha abdiya alnaqdisi kamɓe kadi ɓe yanti telen ko yoni e ciiɗugol jogagol sunna e ñaaɗugol e yimɓe meere ɓen ko imam abdulgani wonduno e muɗum ɓe wi'i wondere ɓe seerani hiɓe jingana gonga hiɓe tambito hiɓe sembina haa tawi ɓe laati hiɓe tiiɗi ɓe satti e yimɓe bidaɓe e yimɓe meerɗe to no tindina ɓe laatino kadi ko ɓe hunjotoɓe hadi ko ɓe kurkantoɓe gandal hadi ko wano noon haa ɓe wi'i imam abdulgani laatino hino annduno fii worɓe ɓen yani fillotoɓe hadis a yewtataa gorko sinaa wowlante dambe makko ɗen ko kaarijo geɗal jo kaarijo geɗal jo kaarijo geɗal jo kaari siko aaden goonguɗo siko aaden lowɗo ɓe yewto amma telen gandal ngal no filla ɓiyanña e muɗum siira maɓɓe ka tarjama maɓɓe amma telen mutaqad maɓɓe on fiɓande maɓɓe nden ko fiɓande sellunde fiɓande yimɓe sunna fiɓande manhaju salafi ko dallinorta ɗum ko tindinta ɗum ko risala mo yiyata ko ɓe yewti kon ɗo si feƴƴi ɗon mihnatul iman mihina soñdia e lette e tampere ko kamɓe iman abdulgani ɓe heɓi kon ɓay ɓe dari ke ɓangi ngoɗo ɗo goonga karma koɓɓe jantir wi mo ha kamɓe imam diya almaqdisi rahimahullahu taala ɓe wi'i wondena yimɓe bidaɓe yimɓe mere ɓe ɓay kamɓe imam abdulgani hiɓe yewtude fi maɓɓe hiɓe yewtude mutakal al sunna wal jamaa fiɓande yiɓe sunna ɓen ɓe ƴetti fii maɓɓe ɓe warkoy kalamu kalamɓe bunnugol ɓe inde haa yiɓɓe ɓidaɓen ɓe inni ɓe waɗani laamu ngu guluuji teme e joyi ko ɗum woni dinar fii lanɗo on jaɓu ɗum jogitoo nannga imam abdulgani al maqdisi fi wata ɓe yotti oɗo tawhide oɗo aqida ndaaru makre al al bida fewjojayiɓe bidaɓe haa ɓe naɓi inde maɓɓe nde kalamu ɓe wara koye ton ɓe noddi imam abdul maqdisi abdullah gani ɓe wi kon woni ko fiɓuɗa windanin aqida ma o yewtin aqida ma o ɓe windi o aqida maɓɓe ɓe wi ɓiɗnon no jeeya e sababu te alifaadi risala min hoɗo risala ɓe ndaari ɓe tawi wi'ugol masala kaarijo ko ɗum ɗo woni ko mi fiɓi dalil an ko aya alqurana e sunna nelaɓo sa sallam ma ɗum battane sahaba ɓe ɗum ɗo hewti laamugo lan ɗon o wi ko holno mi waɗata gorko mo tawata so inni ko ɗum ɗo woni ko fiɓi o innayi ko ɗum ɗo woni dalil makko ka alqurana ka sunna kono mi watta o ono mi watta o yimɓe mbiɗa ɓen heɓaali telew maɓɓe ko faalanoo kon nden yewtere eɗen golle ɗe ɓee ɗo huwondirano hannde ko ɗum ɗo woni ko woɓɓe goo faalana yimɓe wonɓe noddande ɗo man haju salafi kono ɗum lorraano imam al maqdisi hannde risala maɓɓe on no janngii ɗo yewiya ɗo inchallah ɓe nder ñallal ngal fof rahimahullahu taala inchallah no jeya e mihina maɓɓe soñja ko ɓe waɗa kamɓe imam abdulgani en anndi ɗen noon ko dimashk woni ko ɓe wonno ɓe yahi asbahan imam ko ɗum woni al uqayli ɓay ɓe yewti telen addu'afa lowɓe ɓen nanndi ɗe noon imam uqayli ɓe jogii deftere addu'afa yani worɓe lowɓe fillotoɓe heɗi kono noon kadi ina teɓe thiqat hoolaɓe fi fillagol ko ɗum woni hadith imamul uqayli naadori kalowɓe imam abou hanifa hanifa e mum naadori ɓe nder to imam abdoul gani ɓayɓe hewti isfahan hiɓe fillaade hiɓe yewtude fi worɓe kamɓe ɓe naadorali nder to imam abou hanifa ɗum metti yimɓe asbahanɓe sabu hon ɗon ta'assub madhabi nandirɗen non sabu jingal ngol madhabu muɗum jingal nde bundayankornde alda e gandal toyib ko honɗum woni ko filliɓɓen ɓe filli ɓe inni imam abdoulgani joma nde deftere ko yaltinira ɗon ko wanare tuni ka ɓandu muɗum tappa piya raɗa yaltina asbahan ɓay ɓe inni wondaɓe ma abou hanifa duwa ka tawnede nder ton on ɗo no jeya e lette ko ɓe hawri e muɗum ndaaru jawuji ko finansa fi ɓilelgol ɓe kalamu ndaaro ɓay ɓe inni imam abou hanifa tawa ka e lowɓe ɓen ko holno ɓe feƴƴiniri asbahan ɓe raɗiɓe tigga wana rewni ko ɓe yaltidi ka e nder hoggo na fi fanda wona ko fi no neɗɗan ko e yaltira taw daɗiraɓe yimɓe bon ɗum ɗon seeraji kamɓe imam abdoul hanifa ɓe iwi dimashk ɓe waɗi rihila ɓe yahi misra wontiroygol ton janna waajo ngal ɗo ganndal hadi ɓe jokkintinni woɓɓe goo iwooɓe dimashk yaha misra fii ɓiloygol imam abdulgani ka laamu kadi misra ke la ilaha illallah haa tigi tigi on ɓe waɗi ko ɓe waɗi ɓe ɓiloy e laamu ngu laamu ngun wiyo ɓe weɓitani ɓe aqiida maɓɓe o ɓe weɓitani ɓe aqiida maɓɓe on enni wondema kono mi watta gorko wiyowo ko ɗum ɗo woni ko fiɓi ina ɗo dalil makko kalqurana ka sunna kono mi watta o e ɓaal ɗon kadi ko ɓe faala haa ɓe filli suddiiɗo jiidira o wonnooɗo kawtal ka imam abdul gani loosunooɗon aɓe hoɗunooɗon nani mo wowla ka nder suude ton kanko suddiiɗo ey wallahi minen mbi o heewti o min anndiraama sinaamo ko bayaagal kañum ma e diina kolma ɓe terto o ɓe lorra ɓe lettiraawal ni siɗɗo jonɗo terɓe ɓe winndi o ɗo aqiida maɓɓe ɓe weeɓitani jamaa on ɗum ɗo naam ɗum ɗo no jeya ewga e mihinaaji maɓɓe ko ɓe soñja fi honno jamtanteɗaa ɗum fiisa rewnaama kala ka rewnaɗaa ko yondiri e aqiida selluɗo e manhaju selluɗo on o e yaa muñño o yaa muñño naa ko yaa yilto e aqiida maa on hiɓe wawno windoɗo aqiida bonɗo e janngataano ɗum e memataano ɗum kono maadama ko mutaqad selluɗo ko ɗum hannde sen fotta ɗo inna yen janngude ɗum ɗo toy fiihun ɗum karmo koɓɓen windanta kutubul itiqad e inna wondema ɗum ɗo ko koyondir e piɓalle ɗen sabu ellaaji waɗuɗi e ngal ɗo dambugal tuma nde ellaaji wanno e muɗum feddeeji ooñi ɗi fiɓi goɗɗum tawi ko maa ɓe winda ɗum ɗo julɗon annda ko fiɓa tele o ɗo aqiida muɗum ɗono jeye sabu moolana toyib imam abdul gani rahimahullahu taala karamo ko ɓe buyino attii ɓe ɗum ɗo windugol usul itiqad al sunna wal jamaa kono no jeeya e ko suborɗen oɗo risala kala mumtakad kala aqida mo ɓe janti ɓeddante dalil ka alqur'ana e ka sunna e battaneji feƴƴuɓe ɓen ko ɗum ɗo woni ganda ko ɗum ɗo woni gandal ngal no jeeya e ko risala on deftere nden jogori misa ko ɗum woni mawnugo risala on yo taw ko e finnda sellunde woni ko o winda ɗumɗono jeeya hunde aranere nde huunde ɗimmere nde jantanagol ma dalil kala masala mo ɓe yewti alqouranama ka sunna no kano jeeya e hunde labande yoga e sifaji ɗal sa sala hertori yo e hana tabintinaneɗe e e jamtanagol ma yoga e qawa'iduuji e dawabituuji ko yowniri e ngal ɗo dammugal ko waɗi noon yimɓe miƴaaɓe ɓe oñoraali e oɗo aqiida e oñande maɓɓe ɗen sina waasegol ɗi e usuluuji e ɗi qawa'iduuji eno jeeya e misa oɗo risala no jeeya e misa oɗo risala teddugol mo e mawnugol mo hombirgol deftere nden كيو التمسك بهذا المعتقد نالو في بند سلنا دل الله جمود آثار جبتنا دي أرض ريتاوة سمبنت ريرنت في جنب الكتب المعتقد السنة والجماعة إذن هاي دو رسالة ونكو متدري الله وسيدي جلبة تدري ɗin ɗo jondeji woni ko sendidiri hakkunde yimɓe wonɓe man haju salaf asaleh radiallahu anhum e majali suuji e jondeji ashab al ahwa yimɓe beleeɗe ɓe ko waɗi noon ɓe waɗata muqarrar sigadi usuluuji e jondeji maɓɓe ma haysi ɓe waɗi ko e hoore beleeɗe maɓɓe ɗen ɓe woni e rewde e muɗum haa goɗɗo e maɓɓe jonna jannugol muqaddima ibn abi zeyd al kayrawani rahimahu taala kolira mutakala li sunna waljamaa ɓayo hewti ka dambugal samu wa taa o diwi dambugal ngal la ilaha illallah diwi dambugal ngal ƴettoye goɗɗum ngol wonon ko jannguɗo haa heɓi ko innete ko martaba doctora tata ko yaa hewtu ɗum diwa ɗum siɗo joɗo tedɗo hollugol ma ko allah son tala yurma e ko allah subhanahu wa taala fewtini e nde ɓernde men e ɗum ɗo ko ɗum ko kurkaniɗa ɗum wo ko yanganiɗa ɗum wo ko ɓeynata kon soppa wiliti andi bone tini soppa wiliti andi bone tini nandu e yindu e wurpandu na gotum dogata musidɓe juɗɗotenɗu ɗo si tawi hande on ɓe sukaɓe fanɗuɓe ɗo taliba hino longinede mutakad selluɗo wallahi ɓeeɗo waaway dartanaade ɗum ɗo kala ka yaari idan yewertano allah subhanahu wa taala yen jarnamo e nelaaɓe sallllahu alahi wa sallam e sahaabaɓe maɓɓe e ɓen guure maɓɓe yottinɓe ɗum ɗo ɓe waylataaɓe ɓe yottine ɓe karama kooɓe windan ɓeen ɗum ɗo yen weltano musidɓe meɗen ɓe tawɗen e nde ɗo nokkure ko waɗi noon l'islamu o tawhiidi e sunnan yoɗo man haji hannde e nokkuli ɗin ko seeɗa wernata si tawi woni a werni wonɓe manhaji salafu saleh a werni haqiiqa si tawi woni a faddike a raɗike a raɗike haqiiqa lorrata raɗaa ɗo wallahi lorrata raɗaa ɗo fii honno leydi allahu subhanahu wa taala ndi yo yaaji nde allah sotala sogganta neɗɗanke moƴƴere oronka tambitaade nde ɗum ɗo no jeya e jofoyaagal kañumma e ɗayre oɗum si allah subhanahu wa taala o wi wa man yarrabu an millati ibrahima illa man safiya nafsah ala hayye gooto tertotooɗo aña diina annabi ibrahima laawol ngol ɓe onnen goɗum ko sina on neɗɗanke jofoojo oɗo man haji awa faddata ko oɗo sina ɓe yimɓe njohooɓe rasul sallam ɓeake waman ragiba an sunnati falaysa bi kala certiɗo sumnamo ilaɗo sumnamo ɓen ko ɗum o mutakade o isan so a teddini alhamdulillah kono ko wiigol wota wernu wota on teddi wota ko yennooɓe karma kooɓe ɓe teddintaaɓe si bani adama waɗii ko waɗiree jarugu ko jarugu ɗo mo on woni ko teddinaali woni ko teddinaali mo kaa kanko ne ko teddinaali hoore makko akolcetinaale hoore makko idan terto sababu jarru on ko waɗata haa wowlana kon terto terto a wattata ko de lokke tuunuɗo inna jama ina inna wonde ma wattaka de lokke tuunuɗo ko ɗum si goɗɗo e maɓɓe wii min ko hami jillodira e yimɓe ɓen immode sala sali o wii alimamu alkhatibe bagdadi e girnon ka ada ɓe wi wondema ko haymi jillodira yimɓe ɓen ɓe laaɓantalan reedu ɓe wiyata silam wonde e ella la wonde e ella silam e peewal ɓe wiyata yomi wakkilo ɗum ɗo ko ella molna musidɓe joni tedduɓe idan hara yiyam fuɗɗo risala o biisnillahi tabaraka wa taala en tori allah subhanahu wa taala yo newnan en no fuɗɗoren e jam timminen e hoore jam inchallahu tabaraka wa taala na nowni mo gaddima on e wawi fuɗitade e tasbilo inchallah أريدون وندي أورديو من المنتدى السلفي أدور من أرانو إن تراب شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ندرندنو كوري ويتند تانينه monofala faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hotu ka telegram muntada salafi yo allahu on nafir en fa jasakumullahu hayra